الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد sini tamarin kaleng malabiki alhamdulillah ya subuewe ratini subuh masuk puluh na anang ulama barakae ulan ramalang Tena podo pada ko ngala ta ala na simata na di siti singi mukki na ringan ringan ngi mukki kuri tu pego i sege e gana rupa na kurma e pakasi wena niya amala madicing na tola pada lino ta na niya re rata insya Allah Ilan na iye we subuh we subuh na asona satu manelo ka sambungini iyero anu pure ukuratu keti suburiolo ritujunna makadana nabita warda bimaka sama allahu laka takun agnan nasi e purio iyero mamaneyang iyero pasikuwai iyero sininna nabagangnya ku pengala tala angkunutu tau kiminasogi apurni ha, e iterangkangan eh, secara singkat akan apa keluar ini bita ilana yero kalimat nah nah ya melo eh utarangkan ki nene subewe enar itu asukur kenge lori pamasina pengalah ta'ala asukur kenge lori sinin apa penyaman na pengalah ta'ala nah sebaan kesisumpungan nasi bawa yero eh purai ibicara subur yolo Maka dia pun Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat mati itu A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa iz ta'atan rabbukum la'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna adabi la'shadid Pada ngerang yang menang Wattunna napal bang puamu makreh nariko pada musyukuru fi pamase kutu menang de tena utambayammu de tena pina ufa megaiya koyero pamaseku wala in kafartum na yakia nariko masakarang sininna papinyamaku inna adabi la syadid iro pacalaku ya maka senap pedih nakur itu. Ini ayah ada na pengalat Allah. Najelok ke kerutu makade, ya iru i di rupa tauwe. Eh. Mesti di na baja, ringerang tapi nyaman na pengalat Allah lo ridi. Dan ni ada na baja mesti syukur. Nih telah eh asukurukang ia naritu siddhi utana sikap batin yang kai rilalana atita mumpo rilalana atita a ia eh betan ipota lewe erilan eh, roleta aita laya syukru ken inartiuri anga kuinai sininna papinya mang iya nawiri ngiki pengalataan agar kala papinyam sini tumaring teling marabdi sininna iro angkair lebo na iye elino sininna iro anu na panca jengik pengalata ala kurumai olokolo kurumai ajukajung kurumai kurumai uai, kurumai udara, kurumai agas ini nayaro. Anu na pancaje pengalat taala rilalan na iewe elino ta. Pancaje mana ngiritu nikmat. Ante cimana ngiritu pak pinyawang. Lau ridi rupa tauwe. Agas mana? Nah sebab idik na rupa tauwe. Eh. Pakai guna mana ngia ro? Anu na pancing ngiki pengalatala. Ini na rupa tahu we. Pakai guna ngia ro kolo kolo e. Ini na rupa tahu we. Pakai guna ngia ro sinna aju kajungi. Eh, e, pung aju merupu e iya na putui pengalatala hari lelena ala petu petungi. E. Ini na rupa tahu we. Pakai guna mana ngi? Sininna ngia ro. Uwe angkai na pancaji pengalatala ribu nilino. Uwe angkai na pancaji pengalatala ribu nilino eh bai iro uwe mapenye toga ya riga uwe malawi toga e eh, idi na e rupa tawe e eh. manya manya mangi manang iro sininna iro e anu na tampu e tanai akur mai barambaran tambang besi ulawang batu bara salaka kuitu perilin na idi na rupa tawe e manya manya mengimana ini ina ro itala papinya mana pengalah taala hari papinya mana pengalah taala termasuk tekur itu papinya mana pengalah taala ina itu ini rupa tahu itu buta ya rupa buta manca jadi papinya malau ridi mata tak Papinya mana itu pengalah taala lori di lima tak tempat pinjaman itu pengalatalan lori di ajeta. Eh, lu cilita lila ta ingat ta yang mana mana nairu angkai di dalam nalan ruale ta. Pak pinjaman nai mana ni? Pak pinjaman nai mana ni? Pengalatalan lori di. Maka dia pengalatalan fi ampusi kum apalatup sirun. Angkai itu lapan jingko pengalatalan di dalam nawa tak kalau mo. Sewa sewa sakarupa adik gakur itu melo makita betul adik gak melo malekur itu sebagai cermin tatap pengajar aku maka dek ya rosinin angkirin tubuhmu papinya mana gitu sama tu aku papinya mah nomor ini kipungalat ala ya nari tu eh asugiran Iya, ilulungan ni. Narku lalu Ilu lalu Nasa girang Tapi nyaman itu Wangalah ta'ala Ah Iji Aja kata kata makada Ya ruah sugirang Nasa bayar motor lalu Ya Aliku lalu Nita ni ya Nasa bak terlalu Ya ruah sugirang Ya naru sabak Nana wiliki Pangalah ta'ala Sebab makada Ini pangalah ta'ala Wa betagu Mimpadlillahi Lalu Sapai Lalu anyarni Yerusalemna anu palabiran iya na beringet ko pengalata ang kaya rilibuk na tanay ang karyawa na tanay sinin na yaro sapa man ang ilaluman ang ikot ito mululongan ni na ko rin mulalungi tayo mululongan ni agad ito ni sinin na yaro awat ang at ay eh, apa kairo apa tangan angkai di dalam eh, tubuh ta kekuatan otot ta muataki maraka muataki kedu muataki maga yarigi kekuatan yang berupa kekuasaan engka kedudukan ta ai di eh. kenana mancaji tomotan na kampunge ai kenana mancaji pangulunna umma ai di kenana mencaji betang enang eh, eh, pejabat air telah kekuatan senin nero kekuatan eh, si bawa kekuasaan eh. tapi nyaman namanan itu pengalah talal lori di ala pikuang aku tahu perlu tama tahu pipa penyaman na pengalah talal inar itu pak disengenge eh. iya nabrengenge eh, ki pengalah talal maka di pengalatala na ko ramal bi e أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا دين ريريكو boleh dapat disengenna pun Allah Ta'ala sangadin na cek dek ni angka tahu eh angka ada ke patafsir maka dia ropat disengenna merengnya ki pun Allah Ta'ala pada mi seti e wena di sini nak pengalat ala nggak kasih naya kaya iya na iya na na peturungi pengalat ala lori lino yang mana mana gimana ni iya rosita tik mi bawa poleri pak di sini mata sih na pengalat ala jadi ayo papinya menati pengalat ala ah mak tu biru papinya menati pengalat ala sini na kemampuan kemampuan angkai di dalam na eh tubuh na angkir seliwan na tubut na sinin na kurumay iyo dingi at kigunan iyo rupa tahu eh untuk ada cengat ta untuk masalah data tawaman ngikur tu sebagai papinya mena pangalah ta'ala sinin kemarin kaling malabi yang mana naro kurumai anu na pencejengnya ki pangalah ta'ala selibuk na iya wih tanah iya eh watakaleta esinin eh, nayaro e eh, waramparata kekuasaan ta pat disengeta nanya lain-lain na tuh problema papinya mana mana ni pengalat tala iya wajiri syukuruki serikwa mangi yaro papinya mangi eh. nasi mata mata tak lori di sebab makri pengalat tala orang ya, ni lain ayah upacang nyeki la in shakartum la azidannakum narikku de nafaji mo syukuruki pinya makku de nafaji mo puji puji ka nasaba ulirin mo pak disengan eh nasaba ulirin mo ulirin mo pak penyaman la azidannakum de nafaji bertambah yakko upah tetta itu tambahan tofu eh dan bukan sebaliknya aja pada nalai pengalatalah ya robab penyaman setan dia ada halangi pengalatan dia kata milih malih bab penyaman nak boleh kuridi ibarat nak ya roh nak pancinya ki pengalatan limut nak tanewe kalau eh tak pemilu malai nak mati mana eh, ni roh kalau iro biasa ya ketungi eh barat nak pirmanu kiga nah li pengalatan Apir bimbi kiga. Nah, ini pengalah Dia agak akan bagi-bagi pengalah ta'ala. Dia akan pengalah ta'ala ke tepul ke mana. Ini sering terjadi hal yang seperti ini. Maka terlalu mengira, ya weh. Eh, maka kue kira-kira angka kampung, engka daerah. Eh, mampu mampu pemula ni masuk sa lulungan na ya roh lebih. Eh, engka sawai tapi ya, pejabat jadi diri nu. Waktu saya cemeh, waktu saya sesat tapi ya. Eh, Ah, begitu setinggi. Tapi nyaman apa ngalatari, ibu lagi, ibu. Eh perlu disukuruki. Nah sebab tapi nyaman. Tapi nyaman apa ngalatari dia nggak? Ah, <laughs> kan ah dia nggak mengira pengalatara. Ah jadi perlu disukuruki. Ya roh ide yang kira itu buta, ibarat na lima tak biasa bese mak keris, so biasa bese mak masapa iyo biasa tapati eh kerumit bitang nang eh mak ni aga dan sebagainya dan sebagainya dan kumilu pongal tala tepa eh malay ni ora papinya menna ah, aku limata tepa dia ni mereka ni limata tepa eh dia lumpu aga melo tepa go dia aga mak makan ni pongal lah tala aku tepa melo imalay ah ya lah, ro Tonton ni dia, rupa tahu perlu Tulis-tulis ngerang lauri pengalah ta'ala dari sekuruh di sini nampak penyamanna periringan lah maka dia dia gara tahu jaji kulino ia terpasukku sininna tahu jaji ilan nalino dia sisa gara sewa-sewa na tiri dia betul tak jaji dia gara pakaian dia pakai pulih kebubuan induk tak kan? dia gara kalau jauh-jauh ki na iya kia dalam perjalanan waktu itu eh barulah kita mampu membuat pakaian membeli pakaian dan seterusnya, dan seterusnya. ya naro sabatna idi tau angkai waram parata perlu yang ngerang <laughs> untuk syukuru kini bapaknya menepung ngal maka dewe kasih nuwetu ku jaji dega kasih lampa wenang situ buku na yang aku kue pamasih nuwetu ngal ไม่กันวารังปรักกูไม่กันเอประเทศกูไม่กันเอกรักกูอาจจะจีปารลีโรไปกูจะเรียนจารานะเอสุครุกีปัญญาวันของกัลตาลาด้วยการจาระ eh, eh, ah, eh, berimpak ya sidak tangiru ipa suiro apa kesek naga yari ya kan naga pasti dan sebab maka tu rupan na pasti dek ah engke pasti dek kemaji engke pasti dek kesuna engke telah seke engke telah pak bere yarik pasti dah kebiasa. Ini sebabnya nak perlu yero. Ya, Mari ngeraki di tong ke warang parat sama ke dewa tu kita masuk puluh ibu buan indo tiga aga tiga aga warang parat ke TV. Waktu terjadi sini nak lupa tahu eh tiga aga lo ulena. Ipa kero fana kero, ipa gili pana gili. Ah, nanti di dalam perjalanan waktu, ah, ero mak pamula mi kenana, eh angka kekuatan ta tacit de tacit de angka kekuasaan ah, ta tacit de tacit de ayin rasamakna segala kekuatan dan kekuasaan yang keri iya eh, ilam perketa eh perlu iro ipergunakan eh, untuk sebesar-besar manfaat bagi umat tulungi pada terupa tauh Betul, nah. Ha? Aja ni pasti sia ya ro kekuatan si ba kekuasaan. Nah, aja ni di bawah melo eh pati guna. Ya tolong ni ya ro sini na anu na berengi ki pengelatala papi nyamut tiro kekuatannya. Papi nyamut tiro kekuasaannya pangka eh kedudukan papi nyawa mana. Aja ni di salah gunakan ini ya kia dipergunakan untuk sebaik-baik kemampuan Eh, eh, apa sana untuk sebaik baik eh, eh, kemakmuran eh, masyarakat. Waktu terjadi sini ni di rupa tahu eh di gagir sang. Dia ha, apa di sana tak? Ah, angkai telah insting Ener eh, tu insting untuk masapa Iro Andre, ya. Yeah betanero sini nai rona nai macam mana ngiro tepa i i i i finungi apa biasa tu finungi jolo anak nai aku bunga jaji dia mana susu kendok nak Ah, itu kena na nama. Ha, ah, itu telah bu, eh, itu bukan eh, ilmu itu. Itu itu adalah insting. Ah, ha, makotor. Eh, ba, na sini nairo. Eh, eh, anu anu angke. Eh, sila naidi ro menjadi. Eh, ni kiri kah? Pak disanyi TV dekah dalam perjalanan waktu eh nak itu angka pak diseng isapa pak disengnya ya sebab na iri itu ke pak disengnya perlu ibaki guna ro pak disengeta eh wedinge berapa wedinge nak lah guna masyarakat eh nah sebagai kesimpulan na iri di rupa tahu eh di nama ding ya fai pak penyaman na pengalaman Allah nah sebab sini mengkay kininna maritangi kininna tum maritangi papinya onna mane pung Allah Ta'ala diga amagi bagangi pung Allah Ta'ala ketuk mele male papinya mana ya nur sabah nah, nah perlu isip kuruki dengan cara memanfaatkannya bukan hanya untuk kepentingan alih tanah ya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat seluruh manusia amakunye eh urupisye malah si peringerang hari pahlawan wala bita memuat pengetahuan obrak air penerimaan wabillahi taufiq wa sa'ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh